طيب. بسم الله الرحمن الرحيم دلالة النص دلالة النص هي دلالة اللفظ من طريق منات الحكم أو علته دلالة النفس نص دلالة اللفظ از إلة علت هست لا من طريق العبارة او الاشاره نه از طریق يا إشارة اشارت که قبلا خوندیم كأن تشترك واقعتان في إلة الحكم أو يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق مانند این که دو واقعه دو مسئله در علت حکم مشترک باشند یا این که مسکوت عنه اولاتر باشد در اون علت از منطوق مانند همون افی که اومده است ضرب نه اومده است منطوق نیست مسکوته ولی افی که در آی اومده مسکوره منطوقه ولی در علت ضرب اولاتر هست از چی؟ از افی که منطوق هست موقعی که شریعت میگه به پدر و مادر اف نگید پس به طریق اولا شامل زدن هم میشه اف میگن منطوق و ضرب میگن مسکوت و یفهم ذلك من طریق لغتی من غیر حاجتن الى الاجتهاد او القیاس فهمیده میشه از طریق لغت بدون نیاز داشتن به اجتهاد یا قیاس و تسمى هذه الدلالة فحو الخطاب ای مقصد هو مرمح نامیده میشه این نوع دلالت فحوای خطاب مق... یعنی مقصد و هدفش مقصد و چیش؟ و هدفش و یعودها الشافعی من القياس الجلي وتسمى مف مال الموافقة عند الشافعية حساب میکنن این رو شافعیه از قیاس جلی و نامیده میشه مفهوم موافقه در نزد شافعیه و سمیت هذه الدلالة بدلالة النص لأن الحكم الثابت بها لا يفهم لا يفهم من اللفظ وحده كما في عبارة النص وإشارته وإنما يفهم من اللفظ بواسطة منافه وإلته نامیدنی شود این نوع دلالت دلالت نص زیرا حکمی که ثابت شده است به وسیله آن فهمیده نمیشه فقط از لفظ آنطور که در عبارت النص و اشارت النص وجود داشت اونجا با از لفظ ما میفهمیدیم حکمو اینجا نه بلکه فهمیده میشه به واسطه منات و علت حکم به وسیله چی؟ منات و علت حکم مثال التصاوی فی الاله حالا زمانی مثال میزنه زمانی رو که دو تا واقعه علتشون یکی باشه و علت در هر دوتا به شکل مساوی باشه به شکل چی باشه؟ قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون صغيرا کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم میخورند همانا در شکمه هایشان آتش میخورند و به زودی وارد جهنم خواهند شد یدل به عبارتی على تحریم اکل اموال اليتامى ظلما این آیه با عبارتش دلالت بر حرام بودن خوردن مال یتیمان میکند از روی ظلم ويدل من طريق دلالة النص على تحريم إتلاف أموال اليتامى مطلقا دلالت می از طریق دلالت النص بر حرام بودن تلف کردن مال یتیمان به شکل مطلق حالا چه خوردن باشه چه سوزاندن باشه چه نمیدونم اونا رو تو آب انداختن باشه به هر شکلی که باشه کل احراق او تبدید مانند سوزاندن یا از بین بردن متأخرة لأن كل إنسان يفهم من اللغة أن المقصود تضييع تضييع مال اليتيم هر إنسان از اللغة میداند ميفهمت كحدف از بين بردن مال یتیم است فيكون الاطلاق حراما كالأكل لمساواته له في إلة الحكم در نتیجه تلف کردن مال یتیم حرام است مانند خوردن مال یتیم زیرا که در علت با هم مساویم آقا علت از این که شما مال یتیم رو نخورید در علت ضایع کردن است آیا تلف کردنش ضایع کردن نیست آیا انداختنش در دریا ضایع کردن نیست آیا دزدیدنش و دادنش مثلا به افراد دیگر تلف کردن نیست بله پس اینو میگن دلالت النص یعنی شما مقصد اونو پیدا کنید علت حرمت اونو التي إن حكم أمداس چی بوداس ومثاله أيضا مثالش همچنين قوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء طلاق داده شدهها منتظر میمانند سه قرعه در عده آه؟ يدل بعبارته على وجوب العدة على المطلقة دلالت میکند با عبارتش بر واجب بودن عده بر زنی که طلاق داده شده است به قصد تعرف براعت الرحم و هی العله به قصد اینکه براعت رحم شناخته بشه که این رحمش هنوز بچه دار نیست علت همینه پس هدف از عده براعت رحمه براعت چیه خب بيجي كل من كل من يعرف اللغة يدرك أن هذه العلة موجودة في حالة فسخ زواج المرأة بأي سبب آخر و هر کسی که لغت رو میشناسد زبان عرب را میشناسد و هر کسی که زبان را میشناسد درک میکند که این علت وجود دارد در حالت فسخ ازدواج زن با هر سبب دیگه ای که باشه این علت اونجا هم وجود داره که خیار البلوغ او عدم الکفاعت مانند خیار بلوغ یا عدم کفاعت آقا مانند این که مثلا ازدواج دادن دختری رو در سنی که مثلا به بلوغ نرسیده بوده حالا که به بلوغ رسیده اختیار داره که با این شوهر زندگی بکند یا یعنی نه البته این اختلافی است جمهور میگن اختیار نداره ولی احناف میگن خب آیا اگر با این خیار اومد از شوهرش جدا شد خیار یعنی اختیار میگه آیا عده بنشیند یا ننشیند میگه بله چون علتش با اونی که طلاق داده شده یکیه خاطر براعت رحمه و همچنین خیار عدم کفاعت عدم همکف بودن عدم چی؟ هم سطح بودن مثلا این یکی قریشیه اون یکی مثلا پایینه اون یکی چیه؟ بعضی از فقها ها البته این هر دوتا اختلافی دارن این همکف بودن اصلا بعضی ها شرط برای صحیح بودن نکاح میدونن بعضی ها شرط برای نفاظ نکاح میدونن و بعضی ها برای شرط برای لازمی بودنش میدونن برای چی؟ فتجب العدة في حالات الفسخ طلاق من طریق دلالت النس پس واجب است عده نشستن در حالت هایی که طلاق نکاح فسخ بشه مانند طلاق همانطور که در طلاق عده واجب بود در حالت فسخ هم عده چه هست؟ واجب است ما از کجا میفهمیم از طریقه عبارت النص که نمیفهمیم اینو عبارت که تو عبارت نیومده از طریق اشارت که هم نمیفهمیم از طریق دلالت یعنی از طریق علت از طریق چی میبینیم که این علت در اینا هم وجود داره همون علتی که در اون عبارت اومده و گفته که در طلاق باید به عده بنشینه در اینا هم وجود داره لوجود علة وجوب العدة في حالة الصلاة به خاطری که وجود دارد علت واجب بودن عده در حالة الصلاة در این دیگر هم وجود داره ومثال اولوية الالة العلت اون مثالی که تا كار خوندين مثالي بود برای تصاو علت در, در مسكوت و منطوق باهم چي بود؟ بشكل مصابي وجود داشت حالا الان میخونیم مثالی رو برای اینکه علت در مسکوت اولاتر از منطوقه قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما به آن دو یعنی يعني پدر و مادر اف نگو خب یدل به عبارته صریحه على تحریم التعفیف این آیه با عبارت صریحش دلالت بر حرام بودن اف گفتن میکند لما فیه من الاذا به خاطر اینکه اذیتی وجود دارد علت اذیتی وجود داشتن است ويدل من طريق دلالة الناس على تحريم الضرب والشتم والحبس ومنع الطعام ونحوه این آیه از طریق دلالت النس یعنی از طریق منات و علتش دلالت میکند بر حرام بودن زدن پدر و مادر فحش دادنش زندانی کردن منع ندادن آب و غذا و چیزهای دیگر که درش اذیتی باشه برای پدر و مادر میگه لانه اشد ایذاعا من التعفیف چون زدن و این نوع چیزا اذیت کردن اذیت در اینا از اف از اف گفتن بیشتر است شدیدتر است لأن المتبادر لغة من النهي عن التعفيف النهي أما هو أكثر إيذاء للوالدين بالأولى فيكون الحكم في المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق میگه زیرا اون چیزی که فورا میاد تبادر میکند فهمش از لغت لغتا آنچه که تبادر میکند لغتا نهیش لأن المتبادر لغة من النهي عن التعفيف النهي أما هو أكثر إيذاء للوالدين بالأولى برای این که آنچه را که تبادر می کند لغتا از نهی شدن از تعفیف اون چیز چه هست نح کردن از اون چیزی هست که اذیتی در اون ایزا, در اون بیشتر هست برای پدر و مادر پس لغتا اون چیزی که ایزا درش بیشتر باشه نهیش بیشتر تبادر میکنه از نهی اف, گفتن آه؟ میگه لغتن نهی از زدن تبادرش بیشتره از نهی از اف گفتن از نهی از چی؟ اف گفتن چرا بیشتره؟ خود خب چون ازیتی در زدن بیشتر از اف گفتنه بیشتر از چه؟ این النهیو بعدی خبر آه، النه هست لأن المتبادر لغة من النهي عن التعفيف النهي أما هو أكثر إيذاء للوالدين بالأولى فالحكم فيكون الحكم في المسكوت أن أولى بالحكم من المنطوق پس در نتیجه حکم در مسکوت ان یعنی در زدن اولاتر هست از حکم از منطوق یعنی اف گفتن چون اف گفتن منطوق دیگر در ذکر شده نه بعد لأن العلة أقوى من ال... في الأول من الثاني چون علت در اولی یعنی در زدن قویتر هست از دومی یعنی اف گفتن متوجه شدید؟ پس عبارت الناس همون دلالت لفظ از طریق علتش بود از طریق چیش؟ آقا نس دلالت بر حرام بودن زدن میکنه ولی این زدن در آیه ذکر نشده این آیه با عبارتش این چیزو به ما نمیگه با اشارتش این چیزو به ما از طریق دلالت اینو به ما میگه چرا؟ چون علتی که در اف وجود داره در این چیز هم وجود داره گاه موقع به شکل مساوی وجود داره مانند امثله قبلی و گاهی موقع به شکل قوی تر به شکل چار اقتضاء النص چارمین شیوه دلالت لفظ بر حکم اقتضاء نص هست نص یه چیزی رو اقتضا میکنه تقاضا میکنه طلب میکنه اقتضاء طلب کردن تقاضا کردن خواستن اقتضاء النص هو ما يدل عليه النص من طریق المعنى الذي لا يستقيم الكلام الا بتقديره اقتضای نس آن است که دلالت کند بر آن از طریق معنایی که جور در نمیاد کلام مگر با تقدیر اون آه؟ معنای کلام جور در نمیاد مگر که ما اون لفظ و اون چیز رو بیایم مقدر بکنیم اونو بیایم چیکار کنیم؟ وسميت هذه الدلالة بالاقتزاء إنه دلالة شنامي دمشه اقتزاء لأن الاقتزاء معناه الطلب والاستدعاء میگه زیرا اقتضا معناش طلب كردن واستدعاء كردن والمعنى المقدر يتطلبه صدق الكلام وصحته شرعا و معناه كمقدر مقدر هست راستی کلام و درست بودن کلام شرعا اون رو میطلبد شرعا اون رو چکار می میطلبد مثال قوله تعالی با این مثال واضح میگردد رفع عن امتی الخطأ والنسیان و مستقره علیه رفع شده است برداشته شده است از امت من خطا فراموشی و آن چیزی که بر آن اجبار شده باشد خب دقت داشته باشید يدل بلفظه و على رفع الفعل الواقع خطأ او نسيانا او بعد وقوعه این حدیث با لفظ و عبارتش دلالت بر این میکند که اون فعلی که از روی خطا از روی نسیان و از روی اجبار واقع شده است بعد از اینکه واقع شده است اون فعل خودش برداشته شده است با لفظش چون این دلالت میکنه ها؟ با لفظش دلالت بر این میکنه که اون فعل خودش بعد از این که انجام گرفته برداشته شده و هذا معنا غیر سلیم اما میگه این معنا معنا درستی نیست چرا؟ لان الفعل اذا وقع لا يرفع چون فعل زمانی که واقع بشه برداشته نمیشه فكان لابد من تقدير شيء في الكلام يصحح هذه العباره پس ناچارن در این کلام یک چیزی مقدر بشود که این عبارت رو صحیح بگرداند که این عبارت رو چکار بکنه؟ صحیح بکنه و اون چه هست؟ و هو رفع الاسم او الحکم و اون رفع گناه هست رفع حکم هست ای رفع اسم الخطأ و الاکراه یعنی برداشتن گناه خطا گناه فراموشی گناه اجبار و رفع الاسم مفهوم الاقتضا و رفع گناه از طریق اقتضا فهم میشه نه از طریق عبارت نص و اشارتش متوجه شدید برادران من پس اقتضای نص اینه که اقتضا میکنه یه چیزی مقدر میشه یه چیزی چی بشه و مثال ایضا و مثالش همچنین وصل القریتا بپرس از روستا روستا را بپرس لا يصح الكلام الا بتقدير كلام صحيح نمیشه مگر با تقدیر و هو و اون واسأل اهل القريه بپرس اهل قريه را و قوله سبحانه مثالی دیگر للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم اموالهم برای فقرای مهاجرینی که خارج شده اند از شهرها و اموالشان یدل به عبارته على فقر المهاجرین دلالت میکند بر با عبارتش بر فقیر بودن کی مهاجرین ولا تثبت صفة الفقر إلا بتقدير زوال ملكهم اما تركوه في مكه ثابت نمیشه صفت فقر برایشون مگر با مقدر کردن از بین رفتن ملکشون از آنچه که اون رو در مکه چکار کردند ما میگیم هر چرا که در مکه ترک کردن اون دیگه ملک اونا نیست موقعی که این چیز رو در تقدیر بیاریم اون موقع صفت فقر برای مهاجرین چی میشه ثابت میشه و تملک الكفاری ایاهو بستیلای علیه میگه ثابت نمیشه صفت فقر مگر با تقدیر کردن زوال شدن ملکیت مالک بودن مهاجرین آنچه که ترکش کردن در مکه و صاحب شدن کفار اون اموال را با چیر شدن بر آن اموال با این چیز این معنا رو که ما مقدر کنیم اون موقع صفت فقر برای مهاجرین ثابت میشه این معنا که بگیم الان که از مکه اومدن اون اموال مال مهاجرین نیستن و مشرکین بر اونا چیره یافتن و الان مالکش کی هستن مشرکی این آیه این این چیزو می... بله با تقدیر این چیز فهمیده میشه صفت فقر براشون و هذا تقدیر بله این تقدیر و هذا مفهوم به طریق الاقتضاء و این هم فهم میشه از طریق چی؟ اقتضاء البته در زیر آورده میگه بعضی از اصولیون این رو مثالی برای اشارت النس میارن میگن این معنا لازم میشه از نس این معنا از نس میشه؟ لازم میشه ولی این واجه میگه که صحیح این است که این معنا این مثال برای چی هست برای اقتضای است و قوله عز وجل حرمت علیکم امهاتکم حرام شده است بر شما مادرانتان خب اینجا ما باید یه چیزی رو تقدیر بکنیم یعنی ازدواج کردن با مادرانتان یعنی چی؟ یا مثلا حرمت علیکم المیتتو حرام شده از بر شما چی؟ یعنی خوردن مردار یعنی چی؟ یدل کل من هو به عبارتی على تحریم ذات میگه هر یکی از این دوتا با عبارتش دلالت بر حرمت ذات میکنند یعنی ذات مادر بر شما چی است حرام است ذات مردار بر شما چی است مع ان الحرمت تتعلق بالافعال در حالی که حرمت متعلق به چه است به افعال هست نه به اون بله فیقدر فی الآية الاولى کلمه زواج پس مقدر میشه در آیه اولی کلمه ازدواج حرم عليكم زواج أمهاتكم يعني حرام شده از برشما ازدواج با مادرانتان وفي الثانية كلمة أكل ودر دوهمي مقدر مشوات كلمة أكل أي حرم عليكم اكل الميتة يعني حرام شده از برشما خوردنه ميتة وهذا التقدير ثابت بدلالة الاقتزاء وإن تقدير ثابت است دلالة اقتزاء خب أحكام هذه الدلالات أحكام إن دلالتها يثبت الحكم بهذه الدلالات الأربع على وجه القطع واليقين إلا إذا وجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو التأويل ثابت می شود حکم با این دلالت های چارگانه قطع ويقين یقین برادرم دقت داشته باشید حکم با این دلالت های چارگانه قطع ويقين ثابت میشه مگر زمانی که یافت بشود قرینه ای که صرف بکند آن را از قطع به زن که تخصیص او تعویل ماننده تخصیص یا تعویل و مراتب هذه الدلالات به حسب قوت الدلالتی اما مرتبه این دلالت ها به اعتبار قوی بودن که کدوم دلالت قوی تر است عبارتند از یک فعبارت النص اقوى من الاشاره عبارت النص قوي قويتر از إشارة النص والإشارة أقوى من الدلالة إشارة قوي قويتر از دلالة والدلالة أقوى من الاقتضاء ودلالة قوي است از اقتضاء بهمون همون ترتیبی که اومده بود توضیح داده بود ابتدا عبارت النص سپس اشارت النص سپس دلالت النص سپس اقتضای نص قوی بودن چون به این شکله چرا اینا رو آورده رتبه بندی کرده خب در قسمت تعارض در قسمت چی؟ مثال تعارض العبارت والاشاره حالا مثالی میذاره برای تعارض داشتن عبارت و اشارات ما ذکر سابقا اون چیزی که قبلا ذکر شد وهو تقديم وجوب القصاص المفهوم من الآية من آية كتب عليكم القصاص مقدم بودن واجب شدن قصاص که از این آیه فهم میشه کتب علیکم القصاص نوشته شده است فرض شده است بر شما قصاص على عدم القصاص قصاص مقدم هست بر عدم قصاص و اکتفا کردن به جزای اخروی قصاص کردن اولاتر هست از عدم قصاص و اکتفا کردن به جزای اخروی چرا؟ چون قصاص از عبارت النص فهمیده میشه کتب علیکم القصاص اینجا عبارت به ما میگه که قصاص چیه فرضه اما عدم قصاص و اکتفا کردن به جزای اخروی با اشاره ما اونو میفهمیم از این آیه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هر کس بکشد مؤمنی را عمدی جزایش جهنم است همیشه در آن است این آیه دومی با اشاره به ما اینجوری میفهموند که شما میتونید قصاص نکنید و بگذارید که منجا جهنم برای همیشه این آقا که داده میشه عذاب داده میشه ولی میگه اینجا چون تعارض وجود داره قصاص اولاتر است چون ما قصاص رو با اون آیه عبارت النس به ما چی میگه و اینجا اشارت النس و عبارت النس از اشارت النس چه أولا تكس ومثال آخر إيجاب الصلاة على الشهداء البته در مثال ها این نکته رو به شما بگم که اختلافات هم وجود دارد مانند واجب بودن نماز بر شهدا آه لقوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم نماز بخوان بر آنان زیر نماز تو بر آنان سبب آرامش است اختلاف کردن دعا میشه چون سلات در لغت معنی چه هست؟ معنی دعاست که اینجا میگن دعا هست که اینجا میگن چه هست؟ الدال به عبارتی على ایجاب الصلاة فی حق الاموات جميعا میگه دلالت میکنه با عبارتش بر واجب بودن نماز در حق اموات همگی خب اینجا اختلاف وجود داره اینجا چی وجود داره؟ به خاطر که اگر ما اینجا سله رو به معنی نماز بگیریم حدیث خاصش کرده که پیغمبر بر شهدا نماز نخونده همون قول جمهور فقها قول جمهور فقها فيقدم هذا الحكم على المفهوم من وجود حياة الشهداء میگه این حکم که در این آیه اومده است مقدم هست بر اون حکمی که اشارتا ما اونو از آیه دیگر میفهمیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ما پندار کسانی را که در راه الله کشته شده اند مرده بلکه زنده هم در نزد پروردگارشان روزی داده میشن خب از این آیه میگه اشارتا ما میفهمیم که اینا زنده هستند اینا چه هستند؟ موقعی که زنده باشن دیگه نمازی برشون نیاز نیست ولی میگه این اشارتا هست اما اون آیه گفت نماز بخونید اون چه هست؟ عبارت و به ما میگه نماز بخونید و اون اولاتر بر این هست لذا نماز واجب میشه نماز چی میشه؟ واجب میشه که گفتم این داستان از زاویه دیگر است این, این اینی که خیلی از فقها میان نماز رو بر شهید واجب نمیدانند به خاطر احادیثی است که وجود دارد و مثال ثالث مثال مثال سوم تقدیم الحکم المستفاد من قوله مقدم کردن حکمی که از این قول گرفته شده أقل الحيز ثلاثة أيام وأكثره عشرة كم ترين مدة هيز روز وبيشترين و بیشترین مدتش على الحكم المستفاد من حديث آخر این حکمی که اینجا اومده مقدم است بر حکمی که گرفته شده است از حدیث دیگر و اون حدیث این است تقعد احداهن شطر عمرها ولا لا تصلي یکی از اونان یعنی زنها نصف عمرش می نشیند و نماز نمی خوند خب از این, آیه ما از این حدیث بعدی ما چنین میفهمیم که سی روز دیگه در هزه سی روز در چیه؟ ولی اون با عبارتش چیزی دیگه گفت <coughs> لذا اولی مقدم است بریم لأن الحكم الأول وهو تقدير أكثر مدة الحيز بعشرة أيام ثابت بالعبارة زیرا حکم اول که از حدیث اول با عبارت ما اونو میفهمیدیم این بود که اکثرین مدت حیض ده روز بود اقل الحیض ثلاثه ایام و اکثره عشره با عبارتش میگه چند روز ده روز اما دومی چی میگه دوم میگه پانزده روز چون میگه نصف عمرش چی میشینه نماز نمیخونه یعنی در حیزه جان خب نه برای مثال خوبند برای فهم مثال خوبند ولی در روی احادیث بحث میکنه روی خود احادیث بحث به خاطر این تمام فقها از اینا استنباط نکردن خود دومی میگه پونزه روز با اشارهش البته میگه اما اولی با عبارتش میگه بیشترین تعداد هز ده روزه میگه لذا حکم اول بر حکم دوم مقدم است لأن الحکم الاول زیر حکم اولی و هو تقدیر اکثر مدت الحیض به اشاره ایام ثابت بالعباره مقدر کردن اندازه گرفتن بیشترین مدت حیض ده روز با عبارت ثابت است و والحكم الثاني وهو تقدير به همسته اشاره یومن ثابتون ثابت اشارت الناس و اندازه دومی که میگه مدت حیض 15 روز است با اشاره نفس فهمیده میشه پس سه تا مثال آورد زمانی که تعارض داشت عبارت با اشارت میگه عبارت اولاته از اشارت و مثال تعارض الاشارة مع الدلاله اما مثالی برای برای تعارض داشتن اشاره با دلالت عدم ایجاب الكفارة فی القتل الامس عدم واجب بودن کفاره در قتل أمدي المفهوم من الإشارة في قوله تعالى اینی كي قتل عمد كفار نداره إشارة از این آیه فهمیده میشه و مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هر کس مؤمنی را عمدی بکشد جزایش جهنم است برای همیشه فيقدم على إيجاب الكفارة على القاتل أمدان پس مقدم کرده می بر واجب کردن کفاره بر کسی که عمدی کشته است یعنی این حکم که کفاره واجب نیست مقدم هست بر اونی که میگه کفاره بر قاتل عمدی چه هست واجب است چرا لانه لانه اولا من المخطئ زیرا کسی که عمدی کشته است اولاتر هست از کسی که خطایی کشته است المفهوم من دلالت این است ولی اینی که ببینید اینی که ما میگیم کسی که عمدی کشته است اولاتر است از اونی که عمدی کشته است این دلالت نصر است ما این داریم مقصد، علت و از طریق علت داریم جواب میدیم نه دقت داشته باشید اشارت النس میگه که آقا کسی که عمدی کشت کفاره بر قاتل عمد نیست این اشارت النس است ولی از آیه دیگر دلالت نفس میگه که کفاره هست و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله هر کس کشت مؤمنی را از روی خطا پس آزاد کند برده ای مؤمن را و دیه ای بدهد به صاحبش خب اینجا میگن موقعی که طرف از روی خطا اومده است یکی رو کشته کفاره بده پس به طریق اولا کسی که عمدی کشته است چیکار بکند کفاره بده ولی اینو دلالت نس میگه اینو چی میگه؟ اما اشارت نس گفت که شما کفاره اونی که عمدی کشته کفاره نده حالا کدوم یکی اولاتر است؟ اشارت نس یا دلالت نس؟ میگه اشارت بله اشاره میکنه که جزای این جهنمه دیگه کفاره نیاز نیست بله شرط نست میگه که این کفاره برش نیست اون اشارت النس این دومی که ما علتش رو آوردیم این عبارت دلالت النس اشارت النس میگه کفاره ای نیست دلالت النس میگه موقعی که اون از روی خطایی کشته بدبخت کفاره بده پس اینی که عمدی کشته باید به طریق اولا چیکار بکنه کفاره بده پس اینجا تعارض پیش میاد اینجا چی پیش میاد که میگه اشاره اولاتر است بر دلالت لذا کفاری نیاز نیست لأن آية الأولى تشير إلى أنه لا كفارة لذنبه في الدنيا آیه اولی اشارتا میگه که کفاره برای گناهش در دنیا وجود ندارد اذ جعلت جزاؤه خلوده في جهنم لیس غیر زیرا جزایش همیشگی بودن در جهنم است نه چیزی دیگر و هذه الاشاره اقوى من دلالت النص في الايه الثانيه و این اشاره قوی تر است از دلالت النص که در آیه بعدی اومده است و هو ان العامد اولى ان يكفر عن ذنبه من المخطئ و دلالت النص اینه میگه که قاتل عمدی اولاتر است که کفاره بدهد از گناهش از اونی که خطایی کشته است بله مثال خیلی واضح توضیح داد ولا یوجد مثال لتعارض دلالت النص مع اقتضاء النص میگه مثالی گیر نمیاد برای که برای زمانی که تعارض داشته باشه دلالت النص با اقتضای الناس تا اینجا کار قاعده دوم کافی است موفق نیست باشه